يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله رحمن دينا الله تسال تلتسا قاستي الله سام سان بايبيك ونتسالي لا شيبا وبسور من شي يستا جين دير قدينة لرات سالحيجي جين دير قدينة أدي عنا الله سنتلدت أد تكون روج العبادة أحكام الحازي فقهين أبو لب فقه يسلين أبو لب إيه, إيه، فقهين أبو لب جو شيجو фиқҳин абулавҷуаҳу маъна матсалҳе бугӯ бичӣ ай динатла аллаҳас нитледат адлура аҳкамал диналдажани нитлер бук инаколе бичӣ фиқҳин абулеб ҷо аварага су салаллаҳу алайҳи васалама су заманас аварак чагоугеб заманаас хесу қараб эҳки бук инҷо караб ки дина бугӯниги бусурбаба заҳуртлок караб саларе ҳукму асе وحرش نيوك أن الله هسا هبجي بيت إذهبون هبجي بيتون سنجي صلى الله عليه وسلم أورا جخون خدوب أصحاب ذا الزمان أسكي هيسو قرق أخال روك إنشو تابعية ذا زمان أسبايبي كنفيق هيسو أخال دان دي هريزي تلت هلا أنق أوغو إمامو إمام أبو حنيفة إمام مالك إمام شافعي إمام أحمد هل أنق أوغو إمام زباز دان دي هبونا فيق هيسو أخال كيسان هز هبوس هرب هز هبوس هنا أنق وباك الله سان Od sebi seb Allaha sud ek Kur'an i abizeb avaraga su sallallahu aleyhi ve sellem sunnat ثاب أبي زيب بسربة بعض الفقهاء الجندة أدري قرب إجماع أبو للجو هم قبي زيب القياس قياس أبو خشر على أدي باج أدو تقيا بحكم بوغني بطلب عصريات هي بحكم يالثي هي بحكم يالثي ديتسون قرآن حديث هذا هيج إبني خال هي بحكم يالثي سرب حكم يالثي اختبالاهن هي سيني تتسا حكم تقيا الأبو القياس أبو هم اون قبل جوی الاسم بوس هزگی بوس هن داده هبون بوب علم زبازه نکسه الفقه هین ابو لب علمو نکسه دا حلال بگی حرام بگی جن دا جانب مسلول نکسه انشاءالله تصال الله امام شافعی اصول مذهب دا بگی تنویر المسال اکن ابو لب ایک هم فقه یاسل حق اصول نکسه گو دین الله جانب نکسه الله استاد هون بگی احکام از جانب نکسه بیچی شوزه ნიცერ ემერო ჩიო გუსურ ბაბაზ ჰორკო ქაქ ბაზი ჰალარე ალქვე ზი ჰალარე ვაჰებთუმ ბატია ჩოგი იბადათ ალ ჰარის ჰალარე ჰალარე ადამა ჰებ ჰავულინ აუნ რუკინ გურონი ჰედინ შიდა შიბა ჩია სიმიტერ ალლაჰ სევა ყალყვას ნიცერ უზრო ჰეჭო იაბი ტერ ჰანდი ლაჭკინ აბუხა ნიცერ და შიო ჩია სლას ქოლა ალლაჰ სიტერ ბი აბულა დუი რესპუკ ანგური ჰიყეზე შედუცა ჰიყეჭენ აბუ ჰედინ ლანიტერ ჩიბა ჩია სინა ლუაცა ყარტლენი ქოლა ჰალდი هات إخي فيق أخل إخ بادي خلا كتاب الطهارة تلا بات صلي أسلوبي سنت إخ إخين أبرب إخ الأسباعي بيكون هني جاني بكونا كاك بيسو ألكو يسو حجها بيسو زكاة يسو بيشخي سيسو عدم زهطلب دعبا قيت يسو عدم زهطلب زي قلدو أهاي يسو كين ابن جيجو جين دجان قرد إخ بوغو هن أبو لب إخ هذه تلانتلت إن شاء الله الرحمن بيبيك إلى كتاب الطهارة إلى بيشن بتقرأ بوغو بات رات قاتياتو بتوني بتأكيلا أهارت رات قاتلين أبو لبجو هبجو شيو دلا عربة زمات الهيت المعنى معناه بقيلا النزافة رات والتخلص من الأدناس چوروك بخويا بجو لسا واتسلهنوك إن أبو لبجو بقيلت اهارت إن أبو لبجو معنى عربة زمات الدا فقه على جانب شرع على جانب هب بقيلا فعل ما تستباح به الصلاة как бука как как адинаб цоги батия ибадат жиндашун тлухунеб пиша нитлеца жиб ҳабизе коли пиша бугила ҳеб рацра қаслиб ислам аса кутакада қартқумугу рацра қасли ялатад ҳесли нитле мисал бугу аллаҳас нитледа амру ҳабуле бугу шиба қоил шуябо как базе караб мехас каки чури ҳеҷ очиас каки чуриан абун аллоҳ асъавлук аъузу биллаҳи мин ашшайтони раҷим я аюҳа аллазина аману ванужи мансура алъадама иза қумтум ила ассолати нуж как базе рақхун хаду фағсилу вуҷӯҳакум нужеса нужерго ҳумерал чуре ва айдиякум ила алмарофиқи нужерго ғуждуги чуре нужеса умру табаздешузиан وامسحوا برؤوسكم نجرق بوت وزدا مسحوا جهبي وأرجلكم إلى الكعبين حد ألقي شوري دلا دوبا أطباخين عن خا إلى الكعبين حد إخن شو عن حد إخن أطباخين عن حد ألقي شوري دلا هيبوك الله ستو نتلي مثال كي أبي زيب الله هسنيت هيسيز هارون روغو چوردیزید هیب چوردیز نیت كون خدوب Allah sa'ulu go wa in kuntum junuban fattahharu. Nuj nuj çer halat atlim kun khadub как бази бе хулариб қаидас нужругу мехас фаттахару нужет сарацра қасихаби айну чурдедила хедингу абу хурайра тисбиченигу радиллаху анху яс аварагас абул джиндра анила саллаллаху алейхи васалламас лиллахи таала ала кулли муслимин хаққун шибба бусурман чияс аллаха ситтезе кулеб хақ бугила ან იღთასილა ფი კული საბათი აიამი იუმა ან ყიდაჟანიბ ცო ყოიასა ჩურდილ ე ბუგილა შიბა ბუსურ მაჩიას ალლაჰ ასიტეზე კოლე ჰაყი ნაბო ოცებისი ბაბუგო ბაბულ მიაჰი ჰიმაზულ ჰაყას ფიცუნე ბაბ ჰიმალ აი ჰიმხა არაბა ჰიმალინ ავლან ეთე მაწრ ილმეთ ფორმა ჰეჭ ეთეც ავლა ჰიმ нитлея аллаҳас рацра қасиҳабис бихизумуго анкгобатиаб тайпа сел отсебеси буго аллаҳас зобалазасанбаз ҳабура пцад ҳебги бадсадавсим буго кӣ абизе буго рашад саб абизе буго урусим ун қабизе буго ицусим шу абизе буго нитлеца буқизги буқун рацум каводе цасусба қулебсим антсабиле буго азуби инҳабун азусим антсабиле буго гуруби инҳабун сер ხაზოდო სამბალებ გორობი ინჰაბუნ ჰებ გორო ასო ჰელ დასამბაჭნე ფში ჰანჩი ჰე სიმალ გრი ტნრუგო ცოჩანგო ბუტაიალდე ნიქლეც აჟინ დასმურა წაში ჰაბიზე ბე ჰულე სიმა ტოცები სებუგო ტაჰურუნ ჟიბ გიბა წადა ჟინდიცა ცოგი ჟოგი ბა წად ჰაბულე ფში კი აბიზე ბუგილა ტაჰირუნ ჟიბ ბა წადა ფში ჟინდიცა ცოგი ჟო ბა წად ჰაბულარე ფში ჰაბ აბიზე ფში ბუგილა მაუნ ნაჯისუნ жиб хоябсим жибги бацад ҳечеб жиндица жоги бацад ҳабулареб нитлеца каки чуризе караб мехаст каки чуриги ҳабизе беҳуларила ҳедингу нитледат ада буги хублиги ин ҳабизе беҳуларила илла билмаи лмутлақ мутлақияб леца гурони мутлақин абулеб лимшиб ҳебугилдила жинда ғортле цогижо жубачеб лим Димин абун гурони жиндат ат оксар абулари. Мисала сежа нетлес босани эй халаса нетлес ба канашим. Нетлес сагат абула тохол син бугила. Нетлес сасед гутпана завар кагас утрана ба ара терги бугиб чай. Нетлес сагат абула чайин абун. Хагадин син гурила жинда гот шибни гижо жубач эб Аллах аса бижараб сифат сурат ажиб бугиб син хес гурони дил нетлес ка ки чуризги нетлер қубхи ин хабизги беҳуларила хеб сим аллас бижараб қаидас кина бугуниги сим буг ина хуратута самба кунмаса билла ақлеруге ясуни кутака кешаб маҳбуге ки динан аллас бижун бугуниги дила хеб бижараб седасуни тецаратра қасиҳа бизи бехулила ва юкраҳу лмушаммас ба қуца хин ҳабурав сеца каки чуризе қубҳи ин ҳабизе нитлеи ҳалқ из ҳабиз хеб караҳат бугила фи лбилади лҳаррати بعال نبرات تلدخا في الأواني المتبعة جيب كارت أياس بوخون هبولب أي مخول بوغو نيجي علاج بوغونيجي غولغوموغوني هاتشيوغوني شيريوغون مخولت أي علاجاني جيب بوغيب هب خين هابورا بشيكسا هب تصوريزي عاد نتلي هب حق إزهابيزجي كراهات بوغيلا وإذا تغير الماء سيم خيس هاني إيه، ديلا هب خيس سيم خيس هاني هب قاعدة يس هند سیمین ابو لارب کوتسه نتیت بیسر عیلش قمی سواس قط زوار کن نگس و چای کننی یاس هنی چوگی بات ای ابجو جین دا قط سری خون بوگو ننی بات سد ابجو خد هب جوی استیلا هب سیم بوگیلا بات سد آمان جین دیتسه بات سهی هبولاریلا هدی نبسته سینتیت سه کاکی چوریزه به هولاریلا میسواسی یک بچای خا ვობუ ბაცადაბჟუნე თეთრი ყესგი ეყოლებ ბოსი ბოსო წორესგანე თეცაღას კაკი ჩურანი დილა ნიცერ კაკი ჩური თუნარილა შეგურო ნეჰაღა ბუგილა ჰალკის ჰაბურავ სიმინ აუნ ჰალკის ჰავ თეთღოთლა რიკუნილა ჰაღა იადხუნი ცოგი სიმბუგონი დილა ჯიბ ჰალკის ჰაბურავ ფარიზაი ჩერხალ ასლიმ ბა ყიასეგი გურებ ფარიზაი კაკი ჩურიასეგი გურებ ცოგი ბატიაბჟუასი მისალასე კაკი ჩურა ჩუგო кӣабис какичури цӣҳайс ботан ҳағав чи асе кӣайс ҳағас какичурана ҳағав какичураро тлин бацада бугиш ҳағав бацада буго амма кӣабизиги тӣади усун ҳағав бо тлинас какичурис беҳулиш ҳағав тлинас ғочи асу какичури тлӯҳунарила какичури тлӯҳунила сунатҳаб какичураро тлин бугони ҳединго сунатҳаб чехал аса тлин бақара тлин бугони ҳеҷ лӯги тлӯҳунила Ама черхал аслим ба қизги кун черхал аслим ба қарабшил хим мехасла ки абиз гоб слим хал изайзи тунари ла шевгурони гоб слим мугила ма ул мустаъмал жиб хал изхабу раб слим хаб жини ца цо фариза явжуд аса бур хараб слимин аули ла гул эв фа ин тагайяра Сельте сим хисани дила. Жин да гортле цо шибук анигижоги рехун, шибук анигижоги бортун يسيرا سودها بخسي سير تلوهاني ياسوني جيبني تلدا تأس نق بوسهم باجارو لب عوش مجئل عن النبجو جاني بورتهم بوغوني ياسوني نتلدا جين دا ساسين تونم باجارو لرب تحلو بين أولا تعوشين تلدا أني قرقوة ساشان أو إيه حط جوجي رعاة حيث شمو تو عبچين جو ونسيد بالب هاغا دينا بجو жани ратқмбук улда хединго жани тамахту абортумбук улда хебсин дила ҷазати таҳарату биҳи хеласну рацрақаси ҳабизини теца беҳулила букин беҳулил син устумила фи нафли нетеца бицавқа сунна тавҷояси ҷиб ҳалқ изҳабура сунна ҷо мисаласе тес бицавқа какичури цӣҳаби хединго какичурмаса алхули мисаласе ҳағаҷо сунна чалқа ҳағадинабҷояси حلق زهبورا بخيم بوغوني ديلاني تلتسا دان دي بكاريز جي بكارون سنة تبجوية حلق زهبورا بخيم هاغاش كي ديلات إدا سانة تلتسا كاكي تشوريزي بيهوليلا أولا صلى الله عليه وسلم حديث الأولوغو أورق صلى الله عليه وسلم هي قلوك أني لا على خود دواء أني بوك أن بشيل حق أتطلق حيوان الجي تبقى جي جانبك مسلم هي قل سيل حق أتطلق وصول حكمه هي قل ما أسلا أورقس أوني صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين سين بوغوني قلتين لم يحمل الخبث hepsin hepsin koyabuk unarildiler. Ay hepsin kosularıyla. Kulatanin avluşijo hebugila aga şagar gohak inuskuk inusel at işugo litra sil janib unib yomkust. Haga da anasif sin bugonidila. ки даъжин да ҷаниби қубҳи ананиги ҳағасул терги ҳағасул татуги ҳағасул маҳ ихиси тӯбъана сезаманаш ҳефсим дила бад садаб сим бугила валав адхала мутаваддиун ядаҳу каки чурули вугив чи аст ҳомерги чурун ҳанчине тлеса ҳомер сагунуа чурулиг мисаласи битса сунатки тӯба забун нигат ки ҳабун ҳомер чурулиго сагунуасад то сеснуаси ҳомерги чурун дица кӯр беҳананани ҳидрааз ҷаниби ҳағваса кӣ абилебги ҳурмада чӯазе сим бос ҳизин абун ҳағаб сим дилтӯк диц ҳалқ изҳабизи беҳуларилак шай шайгурони дица каки чурулевги вук ун ҳағаб каки тӯцеесе куцуда чӯраб куцудас бачӣнугеб сим букунилди кӯралатъат ҳағаб сим дила ҳидраал бугеб ҳидраал ҷани бугеб синада қуанани дила هيدراج يعني بوجي في سينا سوجي هسلا مستعمل حال إذهبوا رب سيمسون كروهن هبولي لب هي بوجو تشوك إي أبي زهيدين جو عمر شيء سو عمر شيء سو قل سؤاله جو شيخ أسلم قل ما أستلا دوش هيك أنيان شيء غدار هو قنيجي هيدرا هو قنيج بوك أنيل شردول أسكو شردول هذا قب سيمت أت أنا ندلا هذا أسان تير شرب قطعيات خو هبوليش دلا هذا هيدراج يعني بوجي في سين нитлетса фаризаяв черхал астин бақхули бугунанани нитлет бишун цебет ураб мисалас бишун цеин амши нитлет қарқалат ал хим тунани хага тоцесе нитлет қарқалада қорав хим қарқалада сант инкун хага бак алжани анани хага химки қохабулила хага жуяса шайгуруни хага букуна нитлер фаризаяв чех чури асан бачинугеб хим хага сагоцва химги хал изхабурав хел хукмаде бачин хаулила ама чуризги чурун кинабго қарқават нитле симгишун кӣ абизиб ҳағабго лага нитлеца симтӯнани ҳеб симтешанинигӣ букунарила ҳединан ҳединго фаризая черхал аслимба қулевугил чи аст черхал аслимба қияси нигат ки ҳабун кӯрбеҳулугуни дилҳағав чи аст гел ҳечуни мисаласи кӯрбеҳулугуни гелсун гел аслуат ҳал изаизи ҳидраҷани слимбосизе هاغ او چیاس نیا تابونی دیلا هاب کور به هجینسا گیلسون حال زایز نیگت بوگین او ناغ او چیاس را قد کانانی هب می خستیلا قول هلاری الغوب هاغ دینا بنیگت که هیچ کنگوز بیهانی دیلا هب می خستلا قول هلیل هاغ قول هشی غوب سین دیلا حال ارابتون تلوهن دیلا غوب سین اصلا توک دل دل شی اصا چیر خال اسلیم باقین تلوهن ریلا والقلتان نتت بيتا وقاهب قلتين ابو لبجو ჰებ შუნუსგუ ჰებ კინუსგუ კინუს ანწიშუგუ ლიტრაჟა ნიუნიჟუ ბუგილა ვალ ყულათანი ლა თანჯუსუ ბი მუჯარრადი მულაყათი ნაჯასა ჰებ ყულათანი აბურა კინუსგუ კინუს ანწიშუგუ ინ ამ თელინან შე კინუს ანწიშუგუ ლიტრა შელ ბუგი ბჯოდილა ჯინ დაჟანი ნიტლეს პოსკიოსუნ ბი ხულებ ნაჯასა ხუფიჯანი ბრი ხანი გიდილა ჰებ ყოსულარილა ბალ ბი თაღაიურ ჰებ ყოსულილა ღობ ხის ანანანი ქინაფხისი იაგი ტერ яги маҳ яги тату ҳанчи мисол асте ҳага сел син бугу ҳага су тату хисуму чуҳу ҳей син беҳуларха нечец ҳал изаизи жиндағуртле рехун қоябжогу тату хисани сим ҳал изаизи олару тату хисунечу тлер хисумугу қубсиасу тлер э, жанине харвалсу қояб э, тлер сумугу ҳебги беҳулару ҳедингу маҳ бачъани ҳебги беҳулариля ҳал изабизи ثم انزال تغير بنفسه او بما مثال شيء خشمو سيم هذا بشيل دلان آه، شيل شيل شيل خيس مو يجد أعام يجي ماح يجي تل خسابة بوجوه خمسوية بخيس مو سيل هيبجو أناني دلا هذا بخيس هذا بخيس شيل داس سنق أناني جيب جو جيت أقول خان تلات راح تلمت مو سيل جي جو أمة هني تلات غصو يجي ماح يجي تل يجي أعام ياسم نتلات آدت سيك ونسنجت ون إن هبون أناني هاغف شمجلا باتس ادبوجلا او بنحو مسكين ياشم نتيت غورت المسك ريخاني ياجي خانسات اوناني ياجي رات باناني هيدينا غسول تير خيسي تلعني هيدينا به ولاريلا شايبور نت غسول خيسي تلعموك اونايل نتيست ادرات نيجيبان قانساني جيتون مسك نيجيتون غسول ماح نيجي هاونجي ان هاوموك نتيتسا ама жибго гоб хисани дилгусул таам ду жибго хисани жибго жит учара атла ясхуни бад садаб син тадит ун хисани хиб маса хал изабизе бехулила ва дунахума ҳанчи хиб киго қуллатанин абулев жоха кинусяна ци шуго литраяда сасел удоби караб сим пхос хулила бимуҷарради мулақати наҷаса жим да жаниб хубси караб саъатаса хиб хиси ясуқи бала ҳечгун ამა კინუს ჰაწი შუგო ლითრალას ტად ხომბუგონი კიდა ანეთლე წოთლე ნაჯა საჯო რეხანიგი ჰეხლ თაბა გოჯო ახლ ცუია ფხისი ჭონი ჰევ ხოია ბუკუნარილა ვა ინ კუთირა ყალილუ ნაჯისუ ჰანჩი დაჰა ხიმუგო ჰანი ხონგი ჰიდრაუგ ჰანი ხონგი ჰიდრაუგ ჰანი ხონგი ჰიდრა ბუგო ტახტა სელხა ხოია ფხიმ ჰანჩი ჰაღაბ ქინნა გოტ ატალგი ტუნდილა ფაბალაღა ყულა თეინი კიგო ყულათენ ბახანია კირუსი ანწიშუგული თრალდასა იხედ ანილ ჰაგასუ ვალა თაგაიარა ვალა თაგაიურ ხისიგი ბაჭინჭილ ტადე მიჭანგური ბიჭიჭი ცოჩანგო ჰიდრავუ ხელ ხოია ფლიმ ჰაგავ ქინავ გოშიმდი ლეთე სტანდი ბაკარისგი ბაკარო მისავასი კინუსი ადა ანწიშუგული თრაუნილა მაჰ იხისუნე ჭილ ჰაგასუ ტელ გიხისუნე ჭონი ტაამ გიხისუნე ჭონი ტაჰურა ჰაგავ ფლიმ ბაწალანილა шай аварага салаллаҳу алайҳи васалам ас авхуха симдила киго қулатайна бахани ҳеб қоя букунайн абулеб ҳадис ҳаднақ гирислун ҳеб бацасулила ва юндабу тақияту лина нитлеца жинда жаниб сим бугеб цараҳ шижо батҳаниги ҳидра батҳаниги ҳеч батҳани шижо батҳаниги нитле сунат бугила ҳағал тъаса тъатъаселтун тъаса рахазе жани жо кулар қаидаса هاوجو هبيزك فلو وقع في أحد الإناءين نجس نجس هانشي نتلتك إيغو هدراوغو إيغو هدرايا سو تسويب هدرايا سوي خبثي كانيلا توضأ من أحدهما باجتهاد هانشي كاك بزاماغي شموكت أدي كينال دجاني كارالي ساليج أو خبثي سالوغو تسويب قويا بوكين كينال جاني كارالي ساليج أو غوچی اصل کافی چوری دید او کسیم گی از که هیچ اونی اجتیحاد حبیلی لی کینال دی جانی کیزه ریس بگین ابون عطل و حل از هیلا غوچی اصل جید بو قاوقی مثال اصلی بلاه الخا کین افسیم جیب جانی بوگی به هدراس و سب قاینی با اومگیش لین یکی ها غو شور شدو لگیش یاد هونی نو کینا بگونی اجتیحاد حبیل ها غوچی اصل کینال دی جانی دای хуб ки кумуган абун о чи асте бажар лугу айсаман ашхар иштиҳад ги хабун хуб ки ҳат сажани кумугин бад сада ҳат сабугин абун ра қалди караша бад сада са каки ги чун го чи аса как валила фа ин тахайяра бажари чуни дил го чи асту иштиҳад хабун ки набдай бад сада ки набдай қояван аун сам бажари чуни дила араққа хумагу чи асту қияб гуудуб эс кулила цинги таямун ги хабун как валила عدد اچونگی تیز به هولاری شیگورانی چویا بات صدو کنوشو خیم گی بوک ادو تایم محبی هب کنار رو هیچ اشخا هیخ تلغو چی اصا بجاری چون اشتیها دابون کیا بگو عدد گیت اولیلا تایم هبولیلا ولو اشتبهت اهورون بما ای وردین مثال اصلی کی گو سیمو گو چو بات صدابو گو کی ابلیب گی بات صداب سیمو گو مثال اصلی سونات هبکاکی چورا سیمو گو جلد تسا فريضة يبقى كي تشوري أسي جيب حق برو جيب حق إذا برا مستعمل سين بقو فريضة يبقى كي تشوري أسي جيب حق إذا إذا به هلا رب تسوي أبسلم بقو بات صدا بسلم يا ثني تسوي أبسلم بات صدا بقو تسوي أبسلم بقو جين دعور تسوي بقو أني كي بات صدا بجو ريح خراب زوار كاني كي تورا تسوي بقو نتور سلم خاب هيدين ما سلم شيء أستلك إياه بقو سيد تشوري لك هكى ხოია ბეჭლდა კიაბო ჩოიაბუგო ბაცადა ჯინც ბაცადაბულებ ჩოიაბუგო ჯი ბაცადა ჯინიცა ქაკიჩური ასე ჯი ერა ჰონარე ჰედისი და კიას ღოს ქაკიჩური ლილა უსულ დილა ქაკიჩური თლუ ჰონილა ჰაღა ბაცადბუგესა ჰებუგო შე ნიშედა შელ ჰაყასუთლა ბიჩუნე ბაბ ჰელას ხადუსე ბაბუგო ბაბუნ ფილ ავანი ნიჩეცა ჯინდა ჟანესანეთ ქანალებ წარახა ფასუდა ჰე ფასუდა თლუ ბიჩუნე ბაბუგილა تحل طهارة من كل إناء طاهر نتلت رات رقشي هبيزي به ليلة كن بنجي بات صدب صرع جاني سنخا إلا الذهب والفضة مسهد النجي عرات عرات حصل النجي خطون هاتشي قلقمو قل مثال سي مسهد نتلت سجاني سنخا كي تشولي زيه بحال إزايزة به ليلة Яги абс бугони нитлет себ хал изайзе бе хулари ла. Яги махул бугонанани жиндат ад меседниги арацниги бетлараб ҳебт ад бетлараб меседниги арацниги ҳаға гулгун цадутки кун ҳаға ласан удубги бач жиндир қимат бугеб месед данди бакарулеб ҳаға дина тада месед бетлара бугони ҳелҷанисанги беҳуларилани тесеб ҳал изаизи фаяҳруму истиъмалуҳу ала риҷали ва ниса ҳедингу ҳеб пасуда ӯч бук агуд бук асуб меседа субугониги ат субугониги хепкинавниги бикинасиги чужуаднатиги ҳарам бугила ҳал изҳабизе куаназе хелҷанисан хелҷанисан хеқезе хеп тунбат иябха боски босун роқо бетсинтиаси тезгитин хеп меседи ҳарама бугила валмудаббабу бизаҳаби ҳарамун мутлақан хедиго аб нете заманат бу унишатавар дидаго се заманат ҳавли умуго махул гугумугони мисаласи ҳага бекани батрутласан хагал дила рукъибар анжо хаул анила месхедил кунатха месхедил дожо аса рукъибал анил хагалда бацис хагавжо данди қандожо хам чезе хагадинан месхедаса рукъиги бан хабура сара хебги дила харама бугила хал изхабизе ва бил фиддати амма ацудас рукъибарабдила اذا كانت كبيره للزنا هبرب رقي عص رقي خبرب رقي بوغوني قدي بيت سنتياسي علهب حرام بوغيلا هب هيتينك بوغوني ديلا هب حاجه جنسه اوبالب خا هرب بوغون بوغوني شي بوغوني جي باتاتون انچ اوغون جنسه كويس هبولب هيتينك بحاجه يا خبرب بوغوني هب حلالو جيلا هبهوليلا هب خدوس كيو جو هات نتسلو عسل إن شاء الله رحمن في السواك سواك في الحق أصلك يندب السواك في كل وقت سواك نتلت هلا هلاتي هيت حنجي هيب سواك باقزي سنات هبوغيلا شباب بطرب زمان أسلب شيء شيء يقول إن نتلر أورج صلى الله عليه وسلم أسبق البوك أنيلا عائشة تيتسوني رضي الله عنها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه أورج صلى الله عليه وسلم أسأتلهن نواج أنيلا Аишат ил-Ватсха радийаллаху анха. Жиик анила аварак саллаллаху алейхи ва саллам жиндир керенат ад аварага сусалласан бит эргисуник анжи хибук ана аварага сусалллаху алейхи ва саллам халил мусат бусни аварагу заман ха. Ханчаро Абдуррахман жани тунлач он хаду гусук бук анила сивак. Сивак пак кулгови ханила فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره أولد عليه الصلاة والسلام غصب قلوك سواك فقع مير ماتن والله چانيلا تنج جن بي چانيل أولد عليه الصلاة والسلام سواك بقز بطنبوكين جن عبد الرحمن قصوب جبوس هنيلا چا مانيلا دو جهان تما خونيلا تنج دل جن أولد صلى الله عليه وسلم سواك بقين أبون فاستنى به تنجي أورقس عليه الصلاة والسلام السواك بقنلا عائشة تسأل رضي الله عنها هب مخل هب سردويات العدين أورقس عليه الصلاة والسلام بيت سنجو سواك بقل للجند دا كدنجي بيكيج إلى سواك بقنلا تنجي كليش بيت أن الإخدة في الرفيق الأعلى الهاقونات أن الأورقس صلى الله عليه وسلم الله سوء هبولتق الله سوء مدوها لقين أبو خاب ҳесл маънаги шибдилак ҳесл маънаги бугилак рӯҳ ба қули малаикасак хиданиги изну ҳи қуларилдила рӯҳ ба қилиштур рӯҳ ба қилариштуран абун цӯҳуни тер авалак салаллаҳу алайҳи васалам ниги худун авалак аст алайҳи салату васалам аст ҳи қанила тӯк чи аста ҳи қичила иста цирерукар авалак забазги ҳи қичила хадус қиямаси қушузи анру инушаади ҳи қичила дур рӯҳ ба қилишан абун итер аввалага саллаллаху алайҳи васалам малакул маут асиқанила я муҳаммаду рӯҳ ҳақ ва чунук жив ши ҳабу лутсан абмуха ай аввалага саллаллаху алайҳи васалам инкар ҳабуларо кинго аввалага су ҳурмат ҳабун ҳи қулуго цинги аввалага саонил густа саллаллаху алайҳи васалам фи рафиқи лаъла жинди дила аллаҳ ас аску батқинин абун ҳед инҷо бугила сивак илла лисоимин ҳебсивак бақизлик абугила сунат абугилак алкуравчия синиги худ ун баъда завали қатулу араласнақик алкурчиясиги бақизлик ҳеч ила фаюкра караҳат бугила шайдила шайгурони ҳеб алкуравчия сук алисан букуни маҳдила аваргас авлу алайҳи салату ва салам атъябу инда аллахи мин рихи лмиски миск халдасаги бецина букунед калкуро чиясу калисан букунед маҳ аллаҳас аскуан абун хединаф шикаб маҳ дила ин ҳабулғуса идин сидал калкуро чиясе караҳат бугин авлуха ҳаб эхала ваятаъаккаду истиҳбабуҳу ликулли салат хединго хеб сивак бақиле кутакал тлик бугила шиббаб кахпалал цебе шиббаб қуръан цалилал цебе шиббаб каки чурул шин мехасла нитлер عسال سبي تهيلتون خدو ماتقيداسا وچن وچن ميخاسلا جيندرغو رقوجان كل ماسكي عائشة تدهي قلوك رضي الله عنها بيچاسو أورغاس صلى الله عليه وسلم سندات هندلا باي بيخولي بوك أرى رقوجان كل هني عائشة تتأولوغو بسواكي سواك بخيالتون باي بيخولوك أنيلا رقوجان كل ماسكي بقلوك أنيلا ҳедингук алдисан нитлеца ражибук ҳе маш ба қизги суннат бугила ҳе нигу кунат чун фу имен мех чунуге я чун аса кун имен мах чунуг маса ҳе маш ба қизги суннат бугилга шайгурони маҳбук унила ҳе сива кин абу сива касу ба кулила кин набу гониги чон тажо яса илла исбаъаҳул хашина нитлерго килиш худ ун килиш ба килиш ба қитлу ҳунарила والافضل خريا بوجيلا بي اراك أراك أبو الجاق نتلت هلا غفسيوا كاتل عجخا ها غفباق قزي خيرية بوغيل ديلاك حديث كي بوغيل إشي باج أرب باقل كوتكي وغيلا هات قرانا قل أسان كعرا قل خون هيدن جو شيء حلق رعالة تنشيز هبون ديلا عس هدريك أربعوش جوجي إن هبيجي هيدنا باقزي سنات هبوغيلا قسنة تلت هالكو عسالي نسوة إن شاء الله хабугу изан халат пақал изан кудият эхибугу изан жини даски букуне итет пица ука абрац кахи хабия аса карне те сацу хек бачуне гу хек кудо жо хайзе как халас хаду как куна хелла сака байкун суда чо ту жохан хез байкен тез алас коматани